marka simore sappo e tati nde o yalti e galla yalla e he goto yalmum makko wimo ceerno ƴeew kone ko ɗum woni kaaƴ kone ko ɗum woni mahanteje o jaabimo o wi a yiɗe mahanteje mawɗe hay hayre wotere accetake e dow wonde nde fof memat leydi caggal ɗum nde o jooɗi to dow hayre oliwe to o huccite galle allah he piyerre yaguba yohanna e andere teldi e makko namnimo mbi haalan min holi nde ɗum aroyta e holi maale gasgol ɗen geɗe fof e on saha o woni e wideɓe ndeno ɗe woto hay goto homto on heɓe ma gar ƴetta indam goto e mumen fof wiya ko min woni goɗɗo o te mabɓe komtu hewɓe so on nani dilla hareji so on kabrama hareji woto kule ala e sago ɗum waɗa kono wona tatawa gasirde aduna ma dawla haɓa dawla goɗɗo laamu yana e laamu gongu ma leydi yerɓu e wonno kuuji te ma heegeji mbat ɗen geɗe fof ko fuɗɗode gatiwere kono onon ndeno ɗe gati ma yimɓe darnu on e ñawirɗe ma on karwise e nder batirɗe ma on darne e jeese ardiɓe kañum en e laamɓe sababude am ngam seettaade e jeese mumen alaa e sago ko adi fof kabaaru moƴƴo o yeyne leƴƴi ɗi fof te so on nawaama on darnaama e ñaawirde wota paaye sababunde ko poɗɗon haalde kaale konnguli ɗi jogorɗon rokkeede ɗoon e ɗoon ɗi ngati wonaa onon jogori haalde ko ruuhu ceniiɗo oo ma wood woɗɓe miñiraaɓe mumen walla mawniraaɓe mumen e juuɗe laamu yo mbare baabiraaɓe ma mbaɗir noon kadi faade e ɓiɓɓe ɓiɓɓe ma ngummano jinnaaɓe mumen mbaɗa feere haa mbare ma yimɓe fof ngañ on sababu nde innam kono kala tinniiɗo haa joofi ma dande so on jiyii haram kalkoowo o ina ɗo fotaani wonde ɗo yo tariiɗo fof faam ndeen ɓe ɗum tawi yude fof yo dogan kaaƴe mo ɗum tawi dow bildi fof woto tello te woto naat ƴettude kaake mum mo ɗum tawi gese fof woto ruttano wutte mum kowoni ndaw musiba faade e rewɓe sowiɓe kañum en e muyninoɓe ɗen balɗe toroɗe allah woto ɗum arde e saha cattuɗo ɗan naade ngati eɗen balɗe leɓte ɗe meeɗa wadde gila e fuɗɗode tagore gila nde allah tagi fof ɗe jogorani wattude haa abada ma mbaɗ sinno tawino jomiraɗo o ustano kewal ɗin ñalɗi hay goto daɗatano kono o usti kewal majji sababude ɓe o suɓiɓe nden noon so woodi biɗo on ƴeewe almasihu o nani walla o mona woto jaɓe gati almasihu en fenoɓe e annabaɓe fenoɓe ma peeñ te ma mbaɗ mandeji e kawisaji ngam etaade fuuntude ɓe allah suɓiiɓe ndeen noon onon ndeeno ɗe mi habri on fof gila araani taw kono e ɗiin ñalɗi caggal sahaa leeɓte o naange niɓɓiɗat lewru natta yaynaade koode asaman caama baawɗe weeyoɗe ndimbo e on sahaa ma ɓiinirɗo o yiye ina ara e nder ruulde ina wondi e kaaddi baawɗe e daraja ma o nel maleykaaji gila e funnaange haa e hirnaange gila e rewa haa e worgo haa ɗo leydi e asaman kaaddi ngam renndinande mo ɓe o suɓiiɓe ƴeewee ƴiwi so cate makki kecci ɗi bedem lefi makki mbilti on nganndat ndunngu faandiima hono noon so on njiiɗeen geɗe ina mbaɗa ngan nde o ɓadiima o mana damal galle e goonga mboɗo wiya on o yonta yawtata muk taw ɗum fof araani leydi asaman ma pirto kono konngule am pirtotaako muk kono noon hay gooto annda mande ngun ñalngu walla on waktu arata hay maleykaji gonɗi dow asaman ɗi ganda hay ɓiɗɗo o anda ko baaba o gooto andi ndeno ɗe perte gite ngati on ganda holinde saha o arata wayata kono gorko gonɗo e ɗannade jaltuɗo galle mum resdi sarwoɓe mum gooto heen fof e gollal mum yamiri denowo damal o yo waaldu gite kecce nden noon mbaal de gite kecce ngati on ganda holide joom galle o artata ina waawi wonde kikiiɗe walla feccere jamma walla so gertowɗen joggi walla subaka law ndeno ɗe woto bettude on o tawa oɗon ɗaani ko kaalananmi on ko ko ɗum kaalananmi yimɓe fof mbaal de gite kecce